է շուրջ 900 կրակոց։ Արավել ինտենսիվ խախտումներ են արձանագրվել հարավային Հադրուտ եւ արևելյան Մարտունի պաշտպանական ուղություններում, որտեղ ադրբեջանական զինուժը բացի ինքնաձիգերից եւ գնդացիրներից կիրառել է նաեւ ՍՎԴ եւ Իստիգլալ տիպի դիպուկահար հրացաններ։ Ինչպես հայտնել են ԼՂ պաշտպանության նախարարության մամուլոցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումները հիմնականում ձեռնպահ են մնացել հակառակորդի կողմից իրականացված անարդյուն կրակոստերին պատասխանելուց եւ շարունակել վստահորեն ապահովել իրենց պահպանության ներքո գտնվող մարտական դիրքերի պաշտպանությունը։ Ինչ վերաբերում է հայկական երկու անօթաչու թրջող սարք խոցելու մասին ադրբեջանական Ագիտպրոպի կողմից տարածված տեղեկությանը, ապա դա ոչ այլ ինչ է, քան իրականությանը չհամապատասխանող շարքային քարոշչություն։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը այսօր շնորհավորական ուղերձ է հղել Մերձդնեստրի Մոլդովական հանրապետության նորընտիր նախագահ Վադիմ Կրասնոսելսկուն։ Ուղերձում ասված է. Արգարժան Վադիմ Նիկոլայի Արցախի ժողովրդի իշխանությունների եւ անձամբ իմանունից ես սրտե շնորհավորում եմ ձեզ մեր Դնեստրի Մոլդովական Հանրապետության նախագահի ընտրություններում տարած հաղթանակի կապակցությամբ։ Մեր ժողովուրդներին ու երկրներին միավորում են պատմական ու արժե համակարգային շատ ընդհանրություններ, եւ մենք անկեղծորեն շահագրգռված ենք մեր Դնեստրի հետ եղբայրական հարաբերությունների պահպանմամբ, ում հետ բարեկամությունը մեր երկրում բարձր են գնահատում։ Վստահ եմ, որ ձեր ղեկավարությամբ մեր Դնեստրի Մոլդովական Հանրապետությունը այսուհետ էլ կշարունակի զարգանալ եւ ամրապնդել իր անկախ պետականությունը։ Մաղթում եմ ձեզ հաջողություններ եւ ամենայն բարիք եղբայրական մեր Դնեստրին խաղաղություն ու բարգավաճում։ Ասված է ԼՂ նախագահի շնորհավորական ուղերձում։ Աշխատանքային այցով դեկտեմբերի 8-ից 11-ը Արցախ այցելած Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը Ստեփանակերտում հանդիպում է ունեցել Արցախ այցելած Հայաստանի Հանրապետության եւ ԼՂՀ մշակույթի գործիչների հետ։ Նա նման հանդիպում ունենալու պատրաստակամություն հայտնել էր Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանի հետ օրեր առաջ ունեցած հանդիպման ժամանակ։ Սերժ Սարգսյանը հանդիպման մասնակիցների խնդրանքով նախ ներկայացրել է ԼՂՀ իր աշխատանքային այցի նպատակը, այսի շրջանակներում ունեցած հանդիպումների, խորհրդակցությունների, պաշտպանության բանակի պաշտպանական դիրքեր եւ զորամասեր այցելությունների արդյունքները։ Իմ խորին համոզմամբ Հայաստանի բոլոր կիսատ գործերը պայմանավորված են իրավիճակով Ղարաբաղում։ Եթե մենք այստեղ ձախողեցինք, ապա ձախողելու ենք բոլոր գործերը Հայաստանում։ Ոստի մշտապես ես անհրաժեշտություն եմ համարում գալ այստեղ տեղում ծանոթանալ իրավիճակին, հասկանալ խնդրեմը, կարիքը ու որ เป զի 2-3 ամսվա ընթացքում կարողանանք այդ կարիքները բավարարել եւ խնդիրները լուծել։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը պատասխանել է մշակույթի գործիչներին հետաքրքրող հարցերին, լսել ոլորտի առանձին խնդիրների վերաբերյալ նրանց մտահոգություններն ու դրանց լուծման հնարավոր ուղիների վերաբերյալ առաջարկությունները։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Չնայած վարչակազմի փոփոխությանը Լեռնային Ղարաբաղում վստահում են Միացյալ Նահանգներում ձևավորված ժողովրդավարության ավանդույթներին, Ամերիկայի ձայն լրատվական գործակալությանն ասել է վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը։ Մենք համոզված ենք, որ ամերիկյան ձևավորված ավանդույթները հուշում են, որ ազգերի ինքնորոշումը կամ ժողովրդավարությունը ավելի են գերադասվում եւ ընդհանուր առմամբ խաղաղությունը ավելի է գերադասվում։ Ինչպես արդեն հաղորդել ենք, Արայիկ Հարությունյանը վերջերս ելույթ է ունեցել Վաշինգտոնում Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի հայ-ամերիկյան բարեկամության խմբի կողմից կազմակերպված միջոցառմանը, ընդգծելով, որ Ղարաբաղյան հակամարտության հարցում Միացյալ Նահանգները միշտ փորձել է հանդես գալ տարածքային ամբողջականության եւ ազգերի ինքնորոշման սկզբունքներից ելնելով։ Մեր սպասելիքը այն է, որ շարունակեն այն, ինչ նրանք ունեցել են վերջին 20 տարիների ընթացքում առանց կտրուկ արմատական փոփոխության։ Արցախի կառավարությունը հետևողական քաղաքականություն է վարում կրթական ոլորտի աջակցության հարցում։ Համակարգի զարգացման ուղղված տասնյակ ծրագրերին անցած տարվանից ավելացել է եւս մեկը։ Բելա Լալայանի ռեպորտաժը։ 2015-ից 2016 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակից Արցախում մեկնարկել է բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների բակալավրիատի արկա եւ հերակա ուսուցման վճարովի համակարգում սովորող պաշտպանության բանակում զինվորական ծառայության մեջ եւ պահեստազորում գտնվող սպաների զավակ ուսանողների ուսման վարձավճարների փոխհատուցման ծրագիրը։ Թվում է ծրագիրը միանշանակ պիտի ողջունվեր հանրության կողմից, սակայն ինչպես ցանկացած ծրագիր, այս ծրագիրն էլ ձեռք բերեց դժգոհություններ, մասնավորապես ենթասպաները տարակուսում են թե ինչու է տարբերություն դրվում ենթասպաների ու սպաների զավակների միջև եւ ինչու իրենց զավակները սպաների զավակների հետ միասին չեն կարող արժանանալ կառավարության աջակցությանը ուսման վարձի փոխհատուցման տեսքով։ Կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Սլավա Ասրյանը ամենից առաջ շեշտը դնում է ծրագրի ոչ թե սոցիալական, այլ բարոյական կողմի վրա։ Հայրենիքի պաշտպանությանը ծառայող սպան պետք է գիտակցի, որ իր ընտանիքը գտնվում է պետության հոգացության ներքո, ասում է նախարարը։ Դրանով իսկ մենք ոչ միայն այսպես ասած սոցիալական վիճակի խնդիրները լուծում, այլ նաև բարոյական հարցեր լուծում, որ այսօրվա մեր սպան ինքը զգա որ որպես հայրենիքի պաշտպան, նաև իր ընտանիքը պետության հոգացության ներքո է։ 2015-2016 ուսումնական տարվա համար փոխհատուցման վճարներն արդեն փոխանցված են բուհերին, իսկ այս տարվա համար համապատասխան գումարները նույնպես նախատեսված են։ Ծրագրի կիրարկման ընթացքի մասին տեղեկացնում է նախարարը ու կրկին անդրադառնալով արդեն նշված հարցին պարզաբանում է, որ որպես ծրագրի շահառու ընտրվել են միայն սպաների զավակ ուսանողները, քանի որ բյուջեի միջոցները բավարար չեն շահառուների շրջանակը ընդլայնելու համար։ Եվ այդ որոշումը կայացնելիս մենք քննարկել ենք արդյոք նաև մյուս զինծառայողների նկատմամբ եւս տարածել եւ ասեմ հետեւյալը, որ դա բավականին մեծ թիվ է կազմում, այսօրվա մեր բյուջենի հարկի վիճակի չէ, եւ եթե համապատասխան մեջ են գնում մեր նախնական հաշվարկները եւ այսօրվա հաշվարկները արդեն արժեն ունենում։ Մյուս կողմից Սլավա Ասրյանը նաև բացում է ծրագրի բացասական կողմերը։ Իրանք էլ չեն ձգտում, որպեսզի բարձր միավորներ ստանան եւ անվճար համակարգ ընդունեն, ասում են, «Դե, որ պետությունը գումարը տալիս է, դրանով մենք բավարարվենք։ Այսպես թե այնպես վճարների փոխհատուցման շրջանակները on-line-ելու կամ անվճար համակարգ ստեղծելու հարցը ապագայի խնդիր է։ Այսօրվա դրությամբ ծրագիրը մշակվել է պետության հնարավորությունների սահմանում, բարձաբանում է կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարը։ Եթե պետությունը ի վիճակի կլինի, որ նաեւ մյուսների կամ ընդհանրապես վճարույի համակարգ չունի, դա արդեն ապագայի հարց է։ Բելալալայան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Էլմար Մամեդյարովը հանդիպել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ֆրանսիացի համանախագահ Ստեֆան Վիսկոնտիին։ Հանդիպմանը կողմերը մտքեր են փոխանակել ԵՀԿ Մինսկի խմբի միջնորդությամբ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացի ինտենսիվության վերաբերյալ։ Ավելի վաղ Մինսկի խմբի ֆրանսիացի նոր համանախագահին ընդունել էր Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ ԵՀԿ Միսկի խմբի ֆրանսիացի նոր համանախագահ Ստեֆան Վիսկոնտին Ադրբեջան իր առաջին այցի ընթացքում հաստատել է պաշտոնական Փարիզի վճռականությունը շարունակելու Միացյալ Նահանգների եւ Ֆրանսիայի հետ համատեղ ջանքերը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման անաչար եւ արդարացի գործընթացին նպաստելու համար։ 2016 թվականին Ասկերյանի շրջվարչակազմի աշխատակազմի սոցիալական ծառայության տարածքային գործակալության բաժինը սոցիալական տարբեր ծրագրեր է իրականացրել։ Դրանք ամփոփում է բաժնի պետ Էվելինա Աղաջանյանը։ Վարսիկ Հարությունյանի ռեպորտաժը։ Սոցիալական ծառայության տարածքային գործակալության բաժինն այս տարի ավելի շատ ուշադրության կենտրոնում է պահել հասարակության անօգնական խավին ծերեր, երեխաներ, հաշմանդամներ։ Բաժնի պետ Էվելինա Աղաջանյանի խոսքով մարդկային բոլոր անկյուններով մեր ոլորտի այդ մարդիկ ամենուրեք կարիք ունեն հոգացության։ Այդ հոգացությունը իհարկե միայն տարածքային գործակալության աշխատանքներով չի իրականացվում։ Ունենք համապատասխան վերադաս մարմիններ, ունենք կայացած պետություն, որ իհարկե մենք եւս մեր հերթին սատարելով մեր պետությանն ու մեր վերադաս մարմիններին կարողանում ենք իրականացնել այն բոլոր աշխատանքները, ինչ որ վերապահված է մեզ որպես ոլորտի աշխատողներ։ 2016 թվականին նախատեսված բազմաբնույթ ծրագրերը բաժնի պետի հավաստմամբ համարյա իրականացվել են այն ինչ որ մենք իրականացնում ենք կապված են բյուջետային մեծ ծախսերի հետ։ Բայց մենք հո անմասն չենք մեր երկրում կատարվող անցուդարձից։ Տեղյակ ենք ամիմին շարժման, ամիմին քաղաքական թե սոցիալական ցնցման հետ, բայց իհարկե ինչ որտեղ կարծես թե դրանք չխթանեցին այն ինչ որ մենք պլանավորել էինք թե շրջվարչակազմում եւ թե սոցիալական հարցերի նախարարությունում Էվելինա Աղաջանյանը ուրախությամբ հաստեց, որ այս տարի ավելացել է ծնունդների թիվը։ Եթե մենք անցյալ տարի ունեցել ենք 288 նորացիներ, ապա այս տարի արդեն մի 5-ով ավելացել է։ Իսկ եթե մենք համեմատական կարգով մենք այ համեմատում ենք ընդհանուր նորացիների գրանցման քանակը մեր Զաքսի մարմինների հետ, ապա դա միանշանակ տարբեր է լինում, որովհետև մենք ունենք բազմազավակ ընտանիքների ծնողներ, երբ արդեն կամ գրանցում են մեր Զաքսի մարմիներում, կամ Զաքսի մարմիներում գրանցվելով մեզ մոտ իհարկե իրանք փաստաթղթերը չեն հանձնում, մի տեսակ տարբերություն ունենք մենք։ Շրջանում քիչ չեն նաև բազմազավակ ընտանիքները։ Ամենաշատը մենք ունենք 4 ընտանիքներ, որտեղ կան 8 երեխաներ։ Օրինակ, այդ երեխաներն էլ դե իհարկե բազմազավակ ընտանիքներին էլի գտնվում են ուշադրության կենտրոնում։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Սանկտ Պետերբուրգի ամֆորա հրատարակչական պոլիգրաֆիական ֆիրման օրերս միաժամանակ լույս է ընծայել անվանի արձակագիր Արցախայի գրող Լևոն Ադյանի, այն հերավոր ամռանը վիպակների եւ պատմաստների ժողովածուն եւ հերացող եզերք վեպը։ Վիպակների եւ պատմաստների ժողովածուի բոլոր հերոսները անարթարությունից, չարից ու վշտից հոգնած իրական մարդկանց նախատիպեր են։ Նրանց պատմությունների նկարագրությունը մարդկանց օգնում է շարունակել ապրել ու նորովի նոր տեսանկյունից նայել աշխարհին, սիրել ու ներել, քանզի նա, ով ներում է, բարություն է անում առաջին հերթին իր հոգուն եւ նոր միայն ներում է չարիք կատարած անձին երբեմն հակառակ իր կամքի։ Վիպակներում եւ պատմաստներում Ադյանը իր հերոսներին չի տարբերակում որպես լավ ու վատ մարդկանց, բարեկամների ու ճշնամիների։ Նրա համար բոլոր մարդիկ Աստծո արարածներն են։ Ժողովածուն թարգմանել եւ նրա հրատարակությանը աջակցել է Բաքվեցի փախստական ներկայումս Միացյալ Նահանգներում բնակվող բանաստեղծուհի Նելի Ավակովան։ Ինչպես վեպը, նույնպես եւ վիպակների ու պատմվածների ժողովածուն հրատարակված են հազարական օրինակ տպականակով։ Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունում այսօր տեղական ժամանակով ժամը 4:33-ին Հայաստանի Հանրապետության սեյսմիկ պաշտպանության ծառայության սեյսմոլոգիական ցանցի կողմից գրանցվել է 4.5 մագնիտուդով երկրաշարժ, որի էպիկենտրոնը գտնվել է Ադրբեջանի տարածքում Շամախի քաղաքից 33 կիլոմետր դեպի հյուսիս արևմուտք։ Ստորգետնյա ցնցման օժգունությունը էպիկենտրոնում կազմել է 6 բալ։ Երկրաշարժը զգացվել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում, մասնավորապես Ստեփանակերտ քաղաքում 3 բալ ուժգնությամբ։ Այսօր ժամը 1:42-ին երկրաշարժը տեղի ունեցել նաև ներկայիս Թուրքիայի տարածքում գտնվող Վան նահանգում։ Երկրաշարժի ուժգնությունը կազմել է 4.4 մագնիտուդ։ Այն զգացվել է նաև հարևան մի շարք շրջաններում եւ իրարանցման պատճառ դարձել Վանի բնակիչների շրջանում։ Մարզասերների համար Արցախի ջյուդոյի ֆեդերացիան դեկտեմբերի 10-ից 11-ը անց է կացրել ջյուդոյի բաց առաջնություն։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Այս անգամ ջյուդոյի բացառաշնությանը մասնակցել են ոչ միայն ջյուդոյի ֆեդերացիայի սաները, այլև ազատ ոչի ըմբշամարտի ու սամբո մարզաձևի մարզիկները, ընդ որում հravirված էին ոչ միայն Ստեփանակերտի, այլև շրջաններում գործող խմբերը։ Այդպիսով 11 քաշային կարգերում իրենց ուժերը չափեցին թվով 120 մարզիկներ։ Ջյուդոյի գլխավոր մարզիչ ու առաջնության գլխավոր մրցավար Իվան Ազիզբեկյանի խոսքով На Горном Карабахе мы давно уже не проводим чемпионат НК по ձուդո Մենք ուզում ենք հետագայում Արցախի բաց առաջնություններ ու միջազգային մրցումներ կազմակերպել, որին կմասնակցեն մարզիկներ ոչ միայն Արցախում գործող տարբեր սպորտաձևերից, այլև Հայաստանից ու արտերկրից։ Որպեսզի նրանք պատրաստ լինեն, անհրաժեշտ է, որ երեխաները շատ մենամարտեն, շատ մրցակիցներ ունենան։ Այդ ամենը նպաստում է, որ երեխան կարողանա զգա մրցագորգն ու մրցակցին։ Здесь должно быть очень много соперников, чтобы ребенок часто боролся и чувствовал Вот кавер чувствовал захват, и это все помогает в дальнейшем. Նա շնորհակալություն հայտնեց Ազատ Ոչի Մշամարտի ու Սամբո Մարզաձևի մարզիչներին, ովքեր ընդունեցին հրավերն ու մասնակցեցին առաջնությանը։ Խոսելով այս երեք սպորտաձևերի տարբերությունների մասին Իվան Ազիզբեկյանը նշեց, որ թեև ամեն սպորտաձև ունի իր յուրահատկությունները, բայց մեր երեխաները կարողացան շատ շուտ ընկալել այդ նրբություններն ու բավականին հաջող ելույթներ ունենալ, անգամ ոսկե մեդալ նվաճել։ 11 քաշային կարգերում ըստ մարզաձևերի առաջին տեղերը բաշխվել են հետևյալ կերպ. Երկու ոսկե մեդալ նվաճել են ազատ ոչի ըմբշամարտի մարզիկները, 3-ը սամբոյի եւ 7-ը ձյուդոյի ֆեդերացիայի սաները։ Յուլիա Վանյան այսօր Կայացել է ոսկե գնդակի 2016 թվականի հանձնման պաշտոնական արարողությունը։ Ըստ արդյունքների մրցանակը շնորհվել է Պորտուգալիայի ազգային հավաքականի եւ Մադրիդի Ռեալի առաջատար Կրիշտիանո Ռոնալդուին։ Եվրոպայի չեմպիոնը կարիերայում 4-րդ անգամ ստացավ պատվավոր մրցանակը, առաջանցնելով հնգակի դափնեկիր Լիոնել Մեսսիից եւ Ատլետիկոյի հարձակվող Անտուան Գրիզմանից։ Թողարկման ավարտին եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթ հաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է անպամած եղանակ, տեղումներ ցածյան տեսքով վարկյանում 3-ից 8 առանձին վայրերում մինչև 15-ից 20 մետր հեռագությամբ հյուսիս-արևմտյան քամի ցածր հորիզոնական տեսանելիություն։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 0-ից 4, ցերեկը 1-ից 6 աստիճան տաքություն։